Apirilak hogeita zortzi gaur aste artea da eta hau berri hon albistegia duzue berri gozari irratiaren albiste mankizuna ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garazik Nepalen aurkitzen diren sortzi berri zartarrak ongi daude, lurrik minik eraginik ez direlarik. Himalaiako mendikatean trakina egiteko katmandura biaturiko sortzi berrio zartarrak ongi aurkitzen dira susto handia harturik bada ere, dugun informazioaren arabera sortziak egazkin bat hartzen saiatzen ari dira, beraz lasterren izango ditugu nafarroan bueltan. Berriozarko zarko udalak, iru mila euro bideratuko ditu Nepalera. Atzo bozera maile batzordean, kooperazio aurre kontutik, iru mila euro Nepalera bideratzea adostu zen, bertan suertaturiko lurrikarak iragindako minak laguntzeko. Nepalen lanean aurkitzen diren hainbat erakundek eskaturiko laguntzari erantzunez, udalari elkartasun keinua jaio zaio. Juan José argazki erakusketa. Berriozar historia egiten izeneko argazki erakusketa ikusgai izanen da kulturgunean maiatzaren amasaira arte joan Jose Oses argazkilari berriozartarrak argazkizarrak bildu ditu erakusketa honetan gure herriko azken berrogei urteetako eta koain jasotzen dituztenak hain zuzen argazkiek berriozarko historia urbileko ekimen pertsona ospakizun leku eta gertaera asko gu gogoratzen lagunduko digute Xabi. Aste buruko saskibaloi partiden emaitzekin irekiko dugu gaurko kirolen atala, garazi aurrera. Nesken senior taldekoen partida atzeratua izan bazen azkenik gainontzeko taldeak xabi kargara bueltatu ziren asteburuarekin mutilen senior taldekoak peraltaren aurka lehiaturikoa irabazi zuten berroi eta irurogeita zazpi. Irabazi ere santzernin aurkari izan zuen mutilen kadete taldeak hauek berrogeita lau eta berrogeita maika. Nesken kadete taldekoak peraltaren aurkako partiduari ongi eutxiz azkenik irabaztea lortuzo zuten ere, hogeita malau eta hogeita mabost. Horixek mendialdeak karteari dagozkien, talde nagusien astebuka erako emaitzak. Eta kirola kutsi gabe garazi, Andrea Degoinik lehen postuarekin egitea lortu du Euskadiko eskalada txapelketan. Espainiako txapelketan, irugarren, Nafarrokoan txapeldun hainbatetan, eta orain ere Euskadikoan Andrea Degoinik garaile tituluak eskuratzen hasi da, eta ez dakigu noiz bukatuko duen bere buladaunarekin, ala jarrai dezala luzaruan xabi. Pasaden asteuruan ara txabaletan jokaturiko Euskadiko eskalada txapelketan irabazi zuen azken txapela Andrea de Goñik, sub M8 kategorian lehiatzen ari zela. Zorionak Andrea. Eguraldiaz mintzatzeko unea du orain zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizean zeru atarteka odeitzu egongo dela dio gaurko iragarpenak, be odeiekin eta litekeena da euriapur bat egitea. Eguerditik aurrera ateri mantenduko da, baina mendebaldetik erdi mailako odeiak eta goi odeiak ugarituz joango dira. Temperatura maksimoetan gabor aldaketarik ez edo gutxi igoko dira. Thank eta hau izan da guztiak aurko albistegiari da informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko egun puntu zorrotzean edo orduro interneten eguzkiplaza.neten Música